Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Savulaik populāras, īpaši sveceļnieku solim piemērotas dziesmas vārdi. Sekojoši skan: Mēs taču ejam ar kungu, lai ar to mums pietiek. Jā, ejam ar kungu. Tomēr visticamāk, ka ik viens ir piedzīvojis, ka neskatoties uz labo gribu un nodomiem, ik pa posmam nav nevienkārši nemierīgi. Kas ir šis kungs, ar kuru eju? Vai pazīstu viņu, vai pazīstu sevi? Kā īstenot šo ceļu? Vai tiešām ir iespējams vienkārši un mierīgi? Kur viņš ir vētras laikā un kur tad esmu es? Meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem kopā, raidījumā vienkārši un mierīgi. Vienkārši un mierīgi mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Es esmu sveicināts Radio Marija Latvija klausītāja ir 14 un 13 minūtes, ir otrdiena, un tu klausies raidījumu vienkārši un mierīgi. Šeit studijā esmu es, māsa Menarda, un man ir uh, prieks <laughs> atkal būt kopā ar tevi. Uh, lai arī šodienas tēma jā, tik skaistā un saulainā dienā viņa uh, varbūt nav īsti līdz galam atbilstoša dienai, <laughs> bet no otras puses varbūt, ka mums uh, izdosies ieraudzīt arī šajā tēmā kādu skaistumu un jau beigas uh, intrigē tie, kas nav redzējuši uh, reklāmu. Uh, šodienas tēma ir ciešanas. Uh, Līdz ar to, klausītāji, ja tu uh, gribi padalīties un uh, kaut ko pateikt vai uzrakstīt par to, uh, kā tu uh, saproti ciešanas, kā tu tās izdzīvo, uh, es ļoti priecāšos, ja tu to izdarīsi. Un kā parasti, tu vari rakstīt uz uh, studiju 266 77 272, tas ir tālruņa numurs, un arī dzēn e-pastu studija at rml.lv. Er e, tie, kas regulāri klausās šo rēdījumu, zina, ka parasti man ir vesela rinda ar dažādu respondentu domām. Šodien man ir tikai viena cilvēka liecība – kurš э, э, ieraugot <laughs> raidījuma nosaukumu, raidījuma tēmu, pats gribēju padalīties, bet э, es priecāšos arī, ja tu gribēsi padalīties ar savām domām. Kāpēc tieši šāda tēma? Nu, pagājušo otrdienu, 8. martā, protams, ka <laughs> es izvēlējos tēmu par sievieti, nu tā pilnā nosaukumā, raidījuma nosaukums bija Sieviete baznīcā, Mēs mēģinājām um, pārdomāt un padalīties par to, kā mēs to redzam. Protams, ka 45 minūtēs to ir diezgan sarežģīti <laughs> izdarīt, lai pat neteiktu neiespējami. Un tāpēc tas bija tikai tāds neliels ieskats, neliela dalīšanās. Un tāpat arī šodien, protams, kā mēs tēmu neizsmelsim. Bet sākām mēs viņu tāpēc, ka, tad, tad izvēlēsies šo tēmu tāpēc, ka uh, pēdējais uh, raidījums pirms tā 8. marta, uh, kurš mums bija, uh, tātad 1. martā bija par uh, žēlastību. Nu, tātad tie, atkal tie, kas regulāri klausās, tie jau, es domāju, ka atcerās, es ceru, ka atcerās. Uh, tie, kas nav uh, klausījušies, nu, laipni lūgtum <laughs> uz dažādiem uh, arhīviem, kur to redzējumu var dzirdēt. Tātad mēs runājam 1. martā par žēlastību, Un uh, noslēdzu es šo raidījumu ar uh, tādu pavisam mm, īsu ieskatu un tādu nelielu stāstījumu par svēto Elizabetu no Dižonas, jeb arī, uh, tā kā viņu sauca klostera vārdā, uh, svētā Elizabete no Trīsvienības. Un e, viņa e, ir atstājusi tādu īpašu mantojumu baznīcai ar savu mācību par a, iemājošanu trīsvienībā. Par to, kā tas ir, kad cilvēks e, šeit uz zemes, šeit dzīves laikā tik tuvu izdzīvo šo vienotību, šīs attiecības ar Dievu, trīsvienībā, vienu vienīgi, bet vai pašā laikā ļoti konkrēti šajās trijās personās klātesošu. Lūk, un savukārt, ja es izai no šīs draudzības ar Dievu, atsakos no šīm uh, tuvajām attiecībām ar Dievu, <laughs> es bēgu no šīs iemājošanas Dievā, tad visbiežāk tas ir uh, saistīts ar grēku, un uh, jā, un ja es ieju tajā grēka realitātē, tad faktiski es uh, mm, greizi izmantoju mīlestību, greizi izmantoju savu brīvību, kā māca baznīca. Un tas arī ļoti bieži mums nes ciešanas. Ja? Eh, tas ir arī tas, tagad <laughs> es tā mēģināju tādā garā ievadā pastāstīt, eh, kāpēc tieši par ciešanām šodien, ja, tad, tad mēs turpinot šo tādu savu ceļu, šo raid, šī raidījuma cikla garumā, mēs runājam par mūsu attiecībām ar Dievu, tad, tad 1. martā mēs runājam par šo žēlastību, par uh, iespēju, kuru Dievs dod mums šeit uz zemes jau sākt uh, dzīvot tā, kā mēs dzīvosim mūžībā tātad iemājot Dievā. Un savukārt, ja mēs no tā bēgam, ja mēs no tā atsakamies, ja mēs no tā izvairāmies no šīs iemājošanas Dievā, no dzīves Dievā, tad ļoti bieži mēs e, nonākam grēka varā, un tas arī mums nes ciešanas. Mēs gan pēc mirklīšu redzēsim, ka tas nav vienīgais mm, e, veids vai vienīgais iemesls, <laughs> kā, kāpēc mēs varam ciest un vispār kāpēc cilvēks cieš, Bet, nu, viena tāda, viens variants, viens ceļš, un, protams, ka ir izainošī ceļa. Dievs nekad mūs neatstāja bez situācijām. Ja mēs mēdzam gan cilvēkiem, gan Dievam sacīt, nu, <laughs> visas, tev, viss, visas tavas iespējas ir izsmeltas, tev vairs nav nekādu izraidžu ar mani atjaunot kaut kādas attiecības, tad Dievs tāds nav. Dievs mums šīs iespējas dod līdz pat uh, tam brīdim, kad mēs šķiramies no šīs zemes. Lūk, un tātad no, no mūsu grēka izvēles, ja mēs izvēlamies grēku un nevis dievu, grēku, kas nes paras līdz arī ciešanas, ja mēs gribam no šīs stāvokļa iziet, tad tas, kas mums ir nepieciešams, tā ir metanoja. Man ļoti patīk šis grieķu vārds, uh, Un ja mēs skatāmies tādu viņa aprakstošo skaidrojumu, tad metanoja nozīmē domāšanas veida maiņa nu, visbiežāk eh, tas tiek vienā vārdā tulkots ar vārdu atgriešanās, bet uh, es domāju, ka tu piekritīsi man klausītāji, ka atgriešanās un domāšanas veida maiņa vai pat virziena maiņa ir, uh, nu, <laughs> krietni, uh, krietni uh, nu, tā pasaka, atšķirīgi uh, skaidrojumi. Ne? Tāpēc ir vērts uz šo metanoju, ja tu dzirdi tādu vārdu metanoju, vērts uz viņu paplasī, pas, paskatīties plašāk. Ne tikai kā uh, atgriešanos, bet, uh, bet uh, tā kā es jau sācēju tikko kā domāšanas veida, pat uh, domāšanas darbības dzīves uh, virziena maiņu ļoti interesants tāds pavadiens, pie kura mm, var arī atgriezties. Bet nu, ķersimies klāt pie mm, mūsu tās tādas mm, galvenās domas šodien, tātad runājot par ciešanām, un uh, es gribētu sākt ar E, nu, tādu cerīgu noti. <laughs> Es gribētu sākt ar svētā Augustīna vārdiem, kurus es izmantoju arī e, tajā reklāmā, un Augustīns saka, palikt tevī Dievs nozīmē palikt drošībā. E, ja es palieku Dievā, tā kā Elizabete teica, iemājoju trīsvienībā manos trijos manā Dievā, tad es palieku drošībā – neatkarīgi no tā, vai es esmu uh, tādās savās sajūtās labā situācijā, ka man, uh, nu, it kā, kā mēs sakam, ar mani viss ir kārtībā, um, aiz loga ir saule, zilas debesis, miers, mūsu zemē, e, vai arī es esmu kaut kur pasaulē, kur karo, kur ir nemieris, vai arī es esmu kaut kādā grūtā situācijā nonācis vai nonākusi un tā tālāk. Neatkarīgi no tā, kāda ir tā ārējā vide, es palieku drošībā, jo es palieku Dievā. Jā, tāds, nu, man liekas ļoti tāds spēcīgs uh, Mm, spēcīga doma no svētā Augustīna šī te mūsu šodienas raidījuma tādam ievadam, sākot runāt par ciešanām. Ja mēs skatāmies Bībelē, jaunajā derībā, tad, protams, ka mēs nevaram nepamanīt paša mm, Jēzus ciešanas, visas, viņas, visas viņa dzīves garumā, kaut vai <laughs> tas, ka viņš piedzimst galējā nabadzībā. Vēl mazam bērnam esot viņam kopā ar vecākiem ir jābēg uz Ēģipti, jādzīvo svešā zemē. Vēlāk, nu, mēs īsti nezinām, nav tādas vēsturiskas liecības, kad nomira Jāzeps. Nu, kad viņam ir 12 gadi Jēzum, mēs vēl redzam evaņģēlijā Jāzepu. Cik ilgi viņš ir vēl kopā ar Jēzu un Mariju, mēs nezinām, bet ļoti iespējams, ka kaut kādā brīdī viņam nācās arī uzņemties atbildību par ģimeni, tātad par sevi un par māti. Vēlāk arī, kad viņš sāk sludināt, ne jau visur viņu pieņem, un ne jau visur viņš ir eh, gaidīts, vai ne? Um, tāpat arī eh, viņš pats saka, ka uh, lapsām ir alas un putniem ir līgzdas, bet uh, cilvēku dēlam nav kur galvu no, nolikt. Tātad ļoti bieži ir tādas situācijas, kad viņam nav īsti pat kur nakšņot, viņam nav savu māju, viņš ir klejojošais skolotājs. Un, um, cilvēciski iespējams, ka tas arī varēja viņam nes kaut kādas ciešanas. Nu, protams, jau, jau tā tīri ja mēs nonākam līdz dzīves pēdējam, pēdējām dienām, līdz tiešām šīm tīri fiziskajām ciešanām, tur es domāju, ka nav nevienam nekas jāpierāda, ka tās patiešām bija briesmīgas. Tātad e, Jēzus visas savas dzīves garumā mm, zināja, kas ir ciešanas. Viņš to zināja ne tikai teorētiski, ne tāpēc, ka viņam kāds bija pastāstījis, bet tāpēc, ka viņš bija pa īstam cilvēks. Un tas jau ir tāds pirmais signāls, pirmā tāda ceļa zīme, kas mūs var parādīt, ka tad, kad mēs ciešam, tad, kad mums ir kaut kādas sāpes vai problēmas, tad mēs faktiski vienmēr <laughs> varam atrast kaut kādu atbilstošu vai līdzīgu mūsu situācijai, situāciju no Jēzus dzīves. E, jā, var man šajā <laughs> mirklī teikt, ka nu jā, to jau tā <laughs> viegli pateikt, vai ne grūtāk īstenot. Es apzinos, e, ka tas nav vienkārši tad, kad pat tiešām mēs piedzīvojam kādas dziļas ciešanas, bet tas ir vienīgais ceļš. Jo citādi tās a, ciešanas paliks neauglīgas, bet E, ciešanu dziļākā jēga ir ļaut tām kļūt auglīgām, lai tās ir kā tāda laba samēslota zeme, no kuras izaug labas, uh, labas lietas, izaug koki, krūmi, zāle, vienalga, kā, <laughs> ko mēs tur gribam, lai izaug, ne? E, Ieskatoties e, šoreiz nevis jūkatā, bet katoliskās baznīcas katehisma kompendijā, tātad nevis tajā biezajā, pelēkajā vai tumši zilajā e, katehismā, bet tādā e, mazliet plānākā versijā, kompendijā 72. punktā mēs lasam, radot vīrieti un sievieti, Dievs viņiem dāvāja īpašu līdzdalību savā dievišķajā dzīvē, svētumā un taisnīgumā – Atbilstoši Dieva plānam, un tagad uzmanību, viņiem, cilvēkiem, nebija ne jācieš, ne jāmirst. Un tālāk, turklāt pastāvēja cilvēka personas pilnīga iekšējā harmonija. Arī harmonija starp radību un radītāju, starp vīrieti un sievieti, kā arī harmonija starp cil pirmo cilvēku pāri un visu radību. Tātad vispārēja harmonija. Protams, protams, ka tās ir debesis, protams, ka tā ir paradīze, bet tas ir tas, eh, kam mēs bijām radīti. Un tāpēc, eh, tad, kad mēs ciešam, tā mūsu sirds tik bieži ir eh, nu, saceļas pret šo situāciju. Tāpēc, ka ciešanas, tāpat kā nāve, <laughs> lūk arī viens no iemesliem, kāpēc mēs tā baidamies no nāves vai kāpēc viņa rada mūsos tādu a, nedrošības a, sajūtu, ir tas, ka nu, tas nav kaut kas tāds, kam mēs esam paredzēti. Ja? Tas ir kaut kas tāds, kas e, nu, ir ārpus mūsu dabas vēlmes, <laughs> ārpus tā, e, ko mēs zinām, kas mums ir plānots nākotnē. Kaut kā neizskaidrojami mēs zinām, kas mums ir plānots. Un ciešanas un sāpes tas ir kaut kas tāds, kas ir ienācis pēc tam. E, turpat kompendijas 77. punktā mēs tieši arī par to lasām, no kurienes tad ienāk šī, e, šī e, tāda aiza starp to, ko mēs jūtam, kā būtu jābūt un to, kā ir. Tātad 77. punktā ir sacīts, uh, Pirmgrēka sekas cilvēka daba ir ievainota, pakļauta nezināšanai, ciešanām un nāvis varai, un tā ir nosliec uz grēku. Tātad, pateicoties pēdiņās pirmgrēkam, pateicoties tam a, pirmo cilvēku grēkam, kuru arī mēs mantojam, un tāpēc mēs viņu saucam arī par iedzimto grēku, jo mēs ar viņu piedzimstam šeit pasaulē kā cilvēku a, dzimtas daļa, Ne? Kopš eh, kā šī te grēka sekas ir tas, ka mūsu daba ir pakļauta ciešanām. Un vēl pēdējais citāts no, no kompendija ir 314. punkts, mm, kurš eh, nu, arī tā kā mazliet mūs izgaismo to mūsu ciešanu uzdevumu vai lomu. Ar savām ciešanām un nāvi – Jēzus piešķīra jaunu nozīmi mūsu ciešanām, kuras, ja tiek savienotas ar viņa ciešanām, var kļūt par šķīstīšanas un pestīšanas līdzekli gan mums, gan arī citiem. Tātad, e, ja es savās ciešanās, ja uh, tad, kad es ciešu. Un te es <laughs> gribētu uzreiz piebilst, ka tas ir neatkarīgi no tā, vai es ciešu garīgi, vai es ciešu fiziski. E, nekad, patiešām nekad nevajadzētu, un es gribētu pateikt nedrīkstētu, uh, mēģināt izsvērt, kurš cieš vairāk, kurš cieš mazāk. E, es neatceros, kurā valodā bija tas labais teiciens, ka, e, lai tu varētu otru cilvēku saprast, tev ir jāpastaigā viņa kurpēs. Tātad tev ir, tev būtu jāizdzīvot patiešām uz savas ādas tas, ko tas otrs cilvēks piedzīvo tajās savās garīgajās vai fiziskajās ciešanās. Ja tu to neesi spējīgs, un tu to neesi <laughs> spējīgs izdarīt, jo pat ja tev būs tāda pati slimība, tādas pašas uh, pazīmes un, un tāda it kā tas pats, tad vienalga jūs esat divi dažādi cilvēki. Ja? Un tāpēc nedrīkst, vienkārši nedrīkst salīdzināt, ka uh, ciešanas un izsvērt, ka tas cieš vairāk vai tas cieš mazāk, vai uh, domāt, ka es ciešu vairāk un tas otrs vispār, ko viņš tur izliekās, e, nu, kas, tad, kas tad tur tāds ir, ka tur galva sāp vai ne? Mm nu jā, <laughs> es negribu tagad uh, kaut kādas personīgas lietas stāstīt, bet doma kā tāda, ka patiešām, ja tu pats neesi piedzīvojis vismaz kaut ko līdzīgu, tad ir ļoti grūti uh, tā otra cilvēka ciešanas vispār saprast. Tātad ir svarīgi, ka tad, kad man ir šīs ciešanas, tās garīgās vai fiziskās ciešanas, ka es mācos viņas uh, vienot, savienot ar Jēzus ciešanām. Kā to izdarīt? Laikam tikai darot. Iespējams, ka e, tev vai man var palīdzēt tas, ka es e, vienkārši savos vārdos saku Jēzum, Jēzu, e, es ļoti ciešu, man sāp, vienalga fiziski vai garīgi, bet es lūdzu tev pieņem šīs manas ciešanas, savieno tās ar savu krustu. Ja tu esi vizualizētājs, varbūt tev uh, Eh, palīdzēs tas, ka tu tiešām <laughs> paņemsi tā tīri, eh, nu, tiešām paņemsi tā kā rokā šīs savas ciešanas un pacels pie krusta. Ja tev ir savs krusts mājās eh, pie, pie tā mājas krusta, kas tev ir, ir cilvēki, kuriem tāda darbīga atdošana, kuriem palīdz. Citiem palīdzēs tas, ja viņi to izdarīs, piemēram, adorācijas laikā. Citiem, ja viņi to izdarīs eh, klusā, vientuļā lūkšanā, viens pret vienu, aizvarot acis un, un vispār um, nejūtot nevienu un neredzot nevienu cilvēku sev apkārt. Tie ceļi būs ļoti dažādi, bet Lai tu to varētu izdarīt, tas vienkārši ir jādara. Jo tieši tāpat kā ar jebkuru citu lūkšanu, uh, <laughs> īstenībā tāpat kā, piemēram, ar, ar mīlestību vai draudzību, tu nevari to piedzīvot, ja tu to nedari. Ja tu nemīli, ja tu nedraudzējies ar cilvēku, ja tu uh, nelūdzies vai ja tu neatdod šīs ciešanas, tu nevari to iemācīties izdarīt. Un arī, nu, <laughs> tāpēc, ka tā ir tāda tiešām lieta, ko neviens tavā vietā vai manā vietā nevar ne iemācīties, ne izdarīt. Tātad ir svarīgi, ka e, mēs šo Jēzus e, doto aicinājumu piedalīties viņa ciešanās, mēs patiešām ikdienā, tad, kad mēs ciešam, tad, kad mēs šīs ciešanas piedzīvojam, mēs mācamies viņas, viņam atdot. Un šajā mirklī es gribētu jums a, nolasīt, padalīties ar vienu liecību, ko es vakar saņēmu, paldies tam cilvēkam, kurš man uzrakstīja, uh, Uh, nu jā, man bija uznākusi, <laughs> uznācis depresīvs stāvoklis, kas, domāju, nu es katru reizi visu kaut ko prasu cilvēkiem, un man jau likās, ka, nu, es varbūt, ka kādam tur jau krīt uz nerviem ar saviem jautājumiem, un tad uh, viens no maniem patstāvīgiem respondentiem saka, uzbāzies droši, <laughs> un, un uzrakstīja arī tādu savu mm, skaistu liecību par ciešanām, kuras tagad nolasīšu. Eh, un viņa raksta, tā ir kāda sieviete, un viņa raksta, man patīk ciešanas kopā ar Jēzu. Kādu gadu atpakaļ man bija lieli pārdzīvojumi. Cietu kopā ar Jēzu, un šīs sāpes bija neizsakāmi saltis. Man arī patīk stingri gavēt, kad izsalkums kļūst jau neizturams un vēders kurkstot griežas uz riņķi, un tad to visu upurējot Dievam notiek kaut kāda neizsakāma un neizskaidrojama savienošanās. Ja man ilgu laiku viss ir labi, tad lēnām aizmirstu par Dievu. Grūtības mani tuvina Dievam, un man tas patīk. Paldies tev, mīļā, par, par šo liecību. Es ceru, ka arī kādu no klausītājiem tā uzrunā. E, un tagad pēc es pēc mirklīšu ieslēgšu dziesmu, un uh, dziesmas laikā, protams, klausītāji tu arī esi aicināts uzrakstīt uh, savas pārdomas par ciešanām, uh, nedomā, ka tad, ja tev ir grūti ar ciešanām, ka tu esi izņēmums. Es uzreiz gribu pateikt, ka man ir ļoti sarežģīti pieņemt manas ciešanas, gan garīgās, gan fiziskās, un es nekaunos no tā, uh, Mm, bet jebkura veida liecība, kāda tev viņa būs, klausītāji, es ļoti priecāšos, ja tu uzrakstīsi mm, mums šeit uz radio, tātad atgādināšu tālruņu numurus 266 77 272 vai e-pasts studija rml.lv. Tagad mēs paklausīsimies dziesmu un pēc mirkļa pēc dziesmas atkal atgriezīsimies studijā. Nu, ja mums nebūs ziņu, tad es šodien vēl gribēju ar jums padalīties par to, kā divas tādas baznīcas atzītas, svētās, jā, arī izdzīvoja savas ciešanas. Tad mums būs divi tādi um, draugi no debesīm, kuri padalīsies ar to, kā viņi um, piedzīvoja ciešanas, bet tas pēc dziesmas. Thank you. neiemīlēju savu krustu, neatpazinu pēli un meklēju es dzīvi savu, bet piedzīvoju nāvi. Pārvaru šaubas, baļu vētras, ieraudzīju krustā koku, tu norādīji manu ceļu, mīlestības taku drošu. Neviena dziesma nespēja izteikt, ko jūt mana sirds. Niecīgs krusta koks, klāp manu dzīvi, svētīgais krusta. my ūdens un manas brūces man. neviena dziesma nespēja izteikt to, kāds ir mūsu kungs, bet tu klausies radi, <laughs> klausītāji, tu klausies Radio Marija Latvija, ir 14.39 un šeit studijā esmu es, Māsa Meinārda, un šis ir redījums vienkārši un mierīgi. Šodien mēs runājam pār e, ciešanām. E, Es ļoti ceru, ka vēl kāds no jums arī padalīsies ar savām domām par to, eh, kā tu piedzīvo eh, ciešanas un vai ir grūti vai viegli tās pieņemt un kā vispār ir viņas pieņemt un kā ar viņām tikt galā. Uh, bet tā kā es sacēju pirms dziesmas, es gribētu šodien mm, padalīties ar jums, iepazīstināt vai atgādināt jums par tādām divām uh, uh, interesantām sievietēm. Viena no viņām dzīvoja, mm, div, no nu, abas ir 20. gadsimta, uzreiz atklāšu intrigu, ka viena no viņām ir svētā Edīta Šteina, kur ir dzimusi pašās 19. gadsimta beigās un gāja bojā Aušvicē, tika tā kā daudzi viņas tautas brāļi, ebreji, tika nogāzēti gāzes kamerā 1942. Es negribu ļoti e, sīki tur ap, apstāstīt un aprakstīt šodien viņas a, e, a, e, dzīves stāstu, jo tas galvenais, ar ko es gribēju padalīties, ir tas, a, kā viņa a, vispār a, sastapa mm, Jēzu, jo tas notiek tieši caur ciešanu, caur krusta noslēpumu. Augusi tātad viņa ir a, nu, tādā nu, nezinu, vai to līdz galam varētu nosaukt par praktizējošu uh, ebreju ģimeni, bet kurā gadījumā jau kā pusaudze viņa <laughs> pateica, ka viņa atsakās no tās uh, ticības un īstenībā ne tikai no, no šīs savas uh, mozus tautas meitas ticības, bet vispār no ticības kā tāds, viņa uh, vēlāk sāk studēt filozofiju, viņa ir um, <laughs> faktiski visā pasaulē pazīstām fenomenolo fenomenoloģa, mm, uh, Un e, viņas tāda viena no pirmajām iepazīšanās reizēm ar e, Kristu ir tad, kad um, viens no viņas draugiem 1917. gadā Pirmā pasaules kara laikā e, krīt frontē, tas ir Adolfs Reinaks, e, viņš arī ir filozofs, arī fenomenologs, e, un e, viņa sieva – palūdz Edīti palīgā, lai es, nu, sakārtot vīra papīrus, un, protams, ka pirmajā mirklī Edītei, kurai, nu, <laughs> salīdzinoša jauna cilvēka nāve ir, nu, visa beigas, un viņai, viņa mazliet viņa uztraucās, viņa domā, kā tas būs, un, un, un kā viņa tagad ies pie tās jaunās atraitnes, un tad uh, es gribētu te nocitēt, kā viņa pati uh, to apraksta, uh, E, jo man liekas, ka tie Edītas e, Šteinas, svētās <laughs> Edītas Šteinas vārdi pateiks labāk nekā, e, nekā es to varētu pateikt. Un viņa rakstīja, tas jau bija, protams, vēlāk, kad viņa jau bija kristieti, viņa rakstīja, tad, tad viņa ir atnākusi pie šīs te atraitnes, jaunās atraitnes Annes, un uh, Edīta raksta, tā bija mana pirmā tikšanās ar krustu un dievišķo spēku, kuru saņem tie, kuri krustu nes. Pirmo reizi baznīca, kura dzīmusi no Kristus pestījošajām ciešanām un nāves uzvaras, atklājās man rokas stiepiena attālumā. Tieši šajā mirklī salūza mana neticība, bet iezaigojās Kristus, Kristus krusta noslēpumā. Es te piebildīšu, ka pēdējais viņas darbs, kuru viņa tā arī nepabeidz, bija tieši par Kristus krustu, par Kristus krusta noslēpumu, mm, bet eh, es domāju, ka te ir tāda laba, mm, nu, tāda laba ēsma mums, kas <laughs> sevi saucam par kristiešiem, kuriem liekas, ka mēs, nu jā, ka mēs meklējam Kristu, ka mēs ar viņu dzīvojam, te tāds labs um, atgādinājums no svētās, no tātad Dieva draudzenes, kura jau ir tajā pusē uh, dzīvē, kura mums saka, Ja, ka, ja tu izdzīvo šīs savas, savas ciešanas vienotībā ar Kristus krusta a, noslēpumu, tad tu kādam cilvēkam, kā šajā gadījumā tas bija Edītei Šteinai, tu vari kļūt par cilvēku, kas viņai atklāja Kristu. Iedomājies, ja tavas ciešanas var būt Kristu atklājošas cilvēkam, kurš viņu vispār nekad nav saticis. Un vēl tālāk Edīte raksta arī, ka mm, šīs te jaunās atraitnes Annas uh, stāja viņai bija nenoliedzams kristīgās reliģijas, kura smeļ spēku no Kristus krusta pierādījums. Citāti beigas. Tātad pirmā ir Edīta Šteina, kuru, kuras dzīves stāstā es jums tiešām iesaku ieskatīties, palasīt un iepazīties, jo tur es domāju, ka katrs no mums kaut ko var pasmelt, jā, arī šī viņas vēlēšanās līdzdarboties um, pašai būt klātesošai savas tautas krustā un nebēgt no šīs iespējamās nāves, bet palikt līdz galam kopā ar savu tautu, un tas kaut kas tāda ļoti, ļoti skaista liecība, ja mēs domājam par ciešanām. Eh, bet otrs cilvēks, otra eh, tāda arī ticības lieciniece ir Kjāra eh, Luča Badano. Es godīgi sakot īsti nesaprotu, kāpēc viņas versijā mēs latviski lietojam vārdu Kjāra, ja latviskojums ir vispār Klāra, bet nu labi <laughs> materiālos, kurus mēs latviski varam atrast, un ja jūs meklēsiet, tad drīzāk jāmeklē Jāra Luča Badano. Tā ir jauna sieviete, kura a, nodzīvoja pavisam īsu mūžu šeit uz zemes, bet kā tā kā tas ir tiešām daudziem eh, svētajiem, tad viņi par šo savu īso dzīvi paguva izdarīt daudz vairāk nekā uh, daudzi no mums. Tātad uh, eh, viņi piedzima 1971. šeit zemē un jau 1990. debesīm. Un viņas uh, dzīves stāsts ir vienlaikus gan vienkārši, gan pārsteidzošs. Viņa bija vienīgā meita savā ģimenē, ļoti gaidīta, viņai bija mīlestības piepildīta bērnība, viņai bija daudz draugu, omulīga ģimene, viņā, viņai patika mācīties, bet neviņa, nevienmēr viņai tas izdevās. Un jau deviņu gadu vecumā viņa iepazīst fokolārī kustību, kura uh, ietekmē visu viņas dzīvi. Un tad mēs varam uh, padomāt par to, uh, ko, uh, ja tev, klausītāji, klausītāji, ir, ir savi bērni, kas ir tas, ko tu piedāvā saviem bērniem, kādas ir tās iespējas, ko tu viņiem piedāvā bez sporta, peldēšanas, tautas dejām un, un futbola. Ne, vai, vai vispār ir kaut kāda garīgā aktivitāte, ko tu a, piedāvā savam bērnam, jo šajā gadījumā Jāra 9 gadu vecumā iepazīstas ar šo kustību, kas faktiski pārveido visu viņas dzīvi un viņa patiešām ar dedzību atsaucās aicinājumam mīlēt Dievu un tuvāko, bet jau 17 gadu vecumā viņai tiek konstatēts kaulu vēzis, un 18 gadu vecumā viņa dodas uz debesīm. Lai arī fiziski viņa tiešām ļoti cieš, bet ja mēs paskatāmies uh, kaut kādus uh, filmu ierakstus vai paskatāmies fotogrāfijas, tā meitene uh, staro no prieka, uh, priekā viņas acis deg pat tad, kad viņas uh, miesa ir sagrauta, kad viņas uh, mati ir izkrituši, uh, kad liekas, nu, kas tad tur par prieku 18 gados mirt, bet vajag ieskatīties viņas acīs. Eh, YouTube ir atrodami visādi gan, gan filmiņas, gan fotografijas, varat paskatīties, eh, kur viņa smēl to spēku tā meitene. Eh, kā viņa spēja dāvāt citiem uzmanību un pāri plūstošo prieku. Viņa rakstīja, ja tu to vēlies, arī es to vēlos, Jēzu. Tas bija tāds viņas uh, teikums, viņas šautru lūkšana. Ja tu to vēlies, arī es to vēlos, Jēzu. Viņa vēlējās mīlēt ciešanas Jēzus pamestā dieva dēļ. Tā rakstīja Hjāra Lubika. Un ciešanas viņai netrūka. Viņa tās pieņēma, viņa pati sauc tās ciešanas par dārgām pērlēm, kuras ar īpašu mīlestību jākrāja katru dienu un jūta, ka mīlēt var praktizējot drosmi, pacietību, izturību, pastāvību, nu, un tie taču ir tikumi, kuri uh, katram mums uh, ir nepieciešami, vai ne? Un ne tikai tad, kad mēs ciešam fiziski vai garīgi, bet arī ikdienā. Un tad, ja mēs uh, ciešam brīdī tādus tikumus praktizējam, tad arī vēlāk, nu, normālajā dzīvē mums, uh mhm, -huh, normālajā dzīvē mums uh, noderēs viņu. Uh, Tad, kad organisms deva kaut kādus tā saucamos trauksmes signālus, kā viņi tos sauca, viņa, viņus nosauca nu par pārsteigumiem. Kad no Dieva viņa atkal ir saņēmusi kādu pārsteigumu, bet vienlaiks viņa arī teica, ka viņa redz tajā Kristus sakropļoto un mīlošo vaigu. Un viņa pati viņu skāva kā līgau cieši vienot ar pamesto Dievu meitene, kurai bija 18 gadi, kurā skaidri zināja, ka viņa palēnām Mm, iet uz mūžību, kā viņa tūdaļ piedzims debesīm, viņa lūdz, lai viņa abadī līgaus klētā. Viņa saka, es esmu savu dzīvi atdevusi Jēzum un es gribu, uh, lai mani abadī kā viņa līgau. Viņa izvēlējās sāpes, bet ja, ja mēs izvēlamies sāpes sāpju dēļ, ja mēs viņas nepieņemam, vienkārši izciešam, pieciešam, paciešam, ja mēs viņas nepieņemam, vienotībā ar Jēzu, tad viņš mums var kļūt par tādu e, centrifūgu, kas mūs ievēl kaut kādā tumšā tunelī, no kura mēs pēc tam vairs netiekam ārā. Un tad mēs nesaprotam vairs, kaut kādā mirklī mēs tiešām vairs nesaprotam, kāpēc mēs ciešam. Es mazu mirklīti atstāšu klāru, jo te mums ir kāda, kāda ziņa, pie kuras es netieku klāt. Es viņu neredzu. Aha! Es atvainojos, kamēr es sapratu, kā es varu ilasīt ziņu. <laughs> Tātad Zane mums raksta. Labdien! Es ar savām ciešanām tieku galā tikai ar pilnīgu paļāvību uz Dievu atdodu visas savas sāpes Jēzu un paliek vieglāk. Un vēl man kāds priesteris skaidroja ciešanu nozīmi. Katru reizi, kad mēs jūtam ciešanas, jāpadomā, kādas bija Jēzus ciešanas pie krusta. Un tad mūsu ciešanas izrādās mazas un nenozīmīgas. Paldies, Zani, par šo uh, skaisto dalīšanos, par skaisto liecību. Un es, starp citu, arī tagad tā uh, šodien atcerējos, ka Man svētdien bija baznīcā tāds gadījums, kad, eh, nu kā, maniem svētdienas skolniekiem nav viegli izturēt. Mums <laughs> svētdienas misa draudzē ilgst apmēram stundu, un viņiem pat tā stunda ir gara, un tur man viens atkal draugs sāka dīdīties, un, un eh, beidzās konsekrācija, un, un tā euharistiskā lūkšana vēl turpinās. Uh, Un nu, viņa saka, nevar vairs nodubēt, man ceļi sāp, un, un <laughs> man reizēm ir tā, nu nevienmēr, bet reizēm es bērniem saku, mums eh, Jelgavas katedrālē eh, galvenajā altārī ir tāda liela eh, krustās iztā glezna, Un es saku, paskaties uz Jēzu, kā viņš cieš. Un uh, jūs varat man ticēt, <laughs> varat neticēt, bet tas bērns, uh, tā ir akurāt pirmklasniec meitenīte, kura atlikušo uh, evharistiskās lūkšanas uh, daļu, viņa uh, palika uz ceļiem un skatījās uz to Jēzu kā hipnotizēta, patiešām. Bet kāpēc es tagad to stāstu? Nevis nu, tāpēc, lai parādītu, cik es esmu laba vai ne, un, un, un gudra skolotāja, nē. Uh, es gribu teikt par to, ka man liekas, ka diezgan uh, reti mēs šodien mācām nemācam bērnam um, askēzi. Un ja mēs viņiem jau bērnībā nemācam kaut drusciņu pieciest, e, izjust kaut kādu trūkumu. Mums kā pieaugušiem, kā vecākiem liekas, ka bērnam visam ir <laughs> jābūt, viņam visu vajag, vai ne? Nē, Viņš var, uh, ir jāmāc, vienkārši bērns ir jāmāc arī no kaut kā atteikties, arī pieņemt kaut kādas grūtības, un tāpēc, piemēram, kaut kādi pārgājieni, kaut kādas tādas aktivitātes, kas prasa sevis pārvarēšanu, tas var būt tikai par labu mūsu bērniem, mūsu laikā <laughs> vispār šai paudzei. Uh, un atgriežoties pie Klāras, uh, Eh, jeb Jāras, eh, tad, tad es teicu, ka viņa jau kā mm, jauna meita, ne 9 gadu vecumā, viņa iepazina fokulāriju kustību, un šīs uh, eh, fokulāriju kustības um, dibinātāja Jāra Ļubih ir uh, 1998. gadā uz Mm, man liekas, man te ir kļūda. Man liekas, ka tas nebija 98. bet nu labi. Nu, jebkurā gadījumā tas ir Kjārs Ļubihas teksts, kurā viņa mm, raksta mm, par uh, ciešanu veltīšanu uh, Jēzum atstātajam, un uh, es gribētu ar šo uh, Kjā, Jāras lūgšanu arī noslēgt šīs dienas raidījumu. Tā kā es jau teicu sākumā, tad <laughs> 45 <laughs> minūtēs ir neiz, ne, neiespējami izsmelt šo tēmu, eh, bet, eh, nu jā, vismaz tāds ieskats ir, un es ļoti ceru, klausītāji, ka eh, šīs dienas pārdomas arī tevi rosinās mazliet savādāk paskatīties uz savām ciešanām. Tātad Jāras Ļubihs lūkšana. Man ir Tikai viens līgavēns uz šīs zemes – pamestais Jēzus. Man nav cita Dieva bez viņa, viņā ir visa paradīze ar trīsvienību un visa zeme ar cilvēci. Tādēļ viss, kas ir viņa, ir mans un nekā cita man nav. Viņam pieder visas pasaules ciešanas, tātad tās ir arī manas. Pārsteigāšu pasauli meklējot viņu katrā manas dzīves mirklī. Tas, kas sagādā man sāpes, ir mans, manas ir ciešanas, kuras skar mani tagad. Manas ir to cilvēku ciešanas, kuri ir man līdzās. Lūk mans Jēzus. Man ir viss, kas nav miers, prieks, kas nav skaists, patīkams, jauks. Vienā vārdā, kas nav paradīze. Jo man arī ir debesis, bet tās ir mana vienīgā līgavaina sirdī – nepazīstu nevienu citu. Tā caur gadiem, kuri man atlikuši, izslāpusi pēc ciešanām, mokām, izmisuma, skumjām, svešuma, šķiršanās, pamestības, pēc visa, kas ir viņš. Un viņš ir grēks. Tā es noslaucīšu daudzu siržu ciešanu asaras, siržu, kas man ir blākus, bet pateicoties vienībai ar manu visvarano līgavaini, arī tiem, kas ir tālu. Iešu viscaur kā uguns, kura sadedzina to, kam jātiek iznīcinātam, bet atstāja tikai patiesību. Bet ir jābūt kā viņš, jābūt par viņu, par Jēzu šajā dzīves brīdī. Mīļo klausītāji, lai tev izdodās šajā nedēļā līdz nākamai otrdienai atcerēties, ka tu, tāpat kā es un tāpat kā katrs no mums, esam aicināti būt par Jēzu šajā dzīves brīdī, tur, kur es esmu un tajā, ko es daru. Paldies, ka klausījies, paldies Zanai par liecību un uz tikšanos pēc nedēļas. Mūsos nav laimes, tāpat kā laimes nav ārpus mums. Laime ir tikai dievā, un kad mēs to atrodam, tad tā ir it visur. Tā blēsas paskāls. Es vēlos būt laimīga. Domāju, ka arī tu. Aicinu uz kopīgu meklēšanu, uz dieva meklēšanu, būt ceļā visas dzīves garumā. Vienkārši un mierīgi, Radījumu cikls par Dievu, kurš mūs katru ir izredzējis un nes uz savām rokām, un par mani, tevi, par katru no mums. Kāds ir viņš, kāds esmu es, kā mums veidot attiecības, kā tajās augt. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu mīlēsim un iesim mūsu ceļu.